on va retourner maintenant euh, dans l'histoire un petit peu pour comprendre d'où est-ce que la science de cette région-là vient. Euh, il y a un cheikh qui, vient de la région qu'on appelle Al-Qasim. Al-Qasim, c'est euh, une des régions de l'Arabie Saoudite. il y a un cheikh à l'époque euh, il est né en 1315 de la Hijra, 1315, hein, euh, et ce chef il s'appelle le chef Abdullah ibn Muhammad ibn Hamad al-Qar'awi. Hein, c'est un des shoyoukhs qui euh, a fait un grand travail pour établir la da'wa salafia dans le sud de l'Arabie saoudite. Hein, et c'est lui un des précurseurs qui est parti là-bas et qui a combattu plein de bid'a et plein de superstitions et qui a établi une école ou même plusieurs écoles dans le sud de l'Arabie Saoudite et qui a fait en sorte qu'il y ait une da'wa salafia très forte dans le sud de l'Arabie Saoudite. Donc c'est le cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Hamad al-Qarawi. Euh, donc on va lire un petit peu de sa biographie pour comprendre euh, qui sont ses élèves hein, et si on comprend qui sont ses élèves on va, comprendre par la suite d'où le, le, le cheikh euh, a étudié et avec qui, il a avec qui le Cheikh Rabi' a étudié et de même que ses contemporains euh, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Donc, euh, à propos du Cheikh, Cheikh Abdullah ibn, ibn Muhammad ibn Hamad al-Qara'awi, le Cheikh dit هذا لقب لجده نسبة إلى قرية سكنها يقال لها القرعاء تابعة لمدينة بريدة donc on l'appelle Al-Qar'awi, c'est euh, attribué à une ville où euh, son grand-père habitait, euh, qui s'appelle Al-Qar'a, qui, qui, est associé à la ville de Bouraïda. Okay? ولد رحمه الله في سنة في سنة 1315 donc il est né en 1315 le onzième jour du douzième mois رحمه الله ومن حملة السنة كان من حملة السنة والدعاة إليها في ذلك الوقت درس على أيدي علماء أجلاء في بلاده نجد وفي غيرها ورغب بأن يكون من الدعاة إلى الله ومن المجددين لدين الله نصرة للحق ومن الدالين على طرق الهدى من الضلال والشرك من التوحيد ومن المحذرين من السيئات التي تكون سببا في غضب الكبير المتعال جل جلاله وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون رحمه الله من الدعاة إلى سبيله في المنطقة الجنوبية وذلك بمشورة من شيخه آنذاك مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم وذلك بعدما قص عليه رؤياه التي رآها في منامه أشار عليه الشيخ بأن يذهب إلى المنطقة الجنوبية فوصل إليها آه، وأناخ رحاله في مدينة جازان عام 1358 هجريا ومن ثم أدلف بعد ذلك إلى مدينة الصامطة فنفع الله به أهالي هذه الديار فتعلموا منه الكتاب والسنة وتفقهوا في دين الله على يديه وعلى رأسهم فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ عمر جردي المدخلي ومحمد بن أحمد الحكمي وغيرهم من العلماء الذين أعز الله بهم السنة وقمع الله على أيديهم البدعة فرحم الله من, من قد مات منهم وغفر الله لمن هو باق على قيد الحياة وأحسن, وأحسن لنا ولهم العافية مات فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وأسكنه تصيح جناته في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق عام 1389 اليوم اليوم الثامن من الشهر الخامس donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici Ici, il explique sa biographie. Il dit qu'il faisait partie des gens qui appelaient à Allah, parmi les gens qui portaient la sunna à cette époque-là. Hein. Il a étudié avec de nombreux ulama au Najd et également euh, à l'extérieur de son pays. Euh, il a même étudié en Inde, rahimahullah, il est même parti étudier jusqu'en Inde, euh, Et parmi les grands chouyours avec qui il a étudié, euh, il a étudié avec le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, et le Cheikh Saleh ibn, Abdelaziz al-Sheikh, et le Cheikh Abdullah ibn Mani' et le Cheikh Abdullah ibn Salim, le Cheikh Omar ibn Salim, et le Cheikh Abdul Aziz ibn Bashar, et le Cheikh Mohammed ibn Mani. En il a étudié avec plusieurs parmi des grands savants, Abdullah al-Anqari et d'autres également. Et il a voyagé, comme j'ai dit, euh, il est parti euh, dans plusieurs endroits pour étudier, même jusqu'en Inde, rahimahullah. Euh, il, a, eu euh, le, désir de partir faire la da'wah euh, dans le sud pour appeler à la guidance et pour clarifier le tawhid aux gens et pour les avertir contre les péchés également. Il a vu dans un rêve hein, une vision comme s'il il allait dans le sud de l'Arabie pour faire la da'wah, et il en a parlé avec le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui était son cheikh à l'époque, et euh, le cheikh, il, lui a dit de partir et d'aller là-bas pour faire sa da'wah. Donc il est parti dans le sud, dans la ville de Jazan, hein, et euh, il s'est installé là-bas en 1358. Hein. Donc, euh, quelques, presque à la même époque de la naissance du cheikh Rabi al-Madkhali. Et c'est là qu'il s'est installé par la suite également à la ville de Samirah et c'est là qu'ils ont établi une école et ils ont enseigné, il a enseigné le cheikh le Coran et la Sunna, il a enseigné la religion là-bas et il a eu plusieurs élèves. Donc, parmi ces élèves euh, qui sont nommés ou qui sont mentionnés, euh, il y en a plusieurs. <coughs> euh, subhanallah. des grands savants comme le cheikh Nasir Khaloufa ibn Muhammad Tayyash, cheikh Muhammad ibn Muhammad ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali, le cheikh Mansour ibn Mansour ibn Muhammad Moussawi Bahloul al-Madkhali, le cheikh Mar'i ibn Ahmad ibn Abdou al-Qahtani, le cheikh Hassan ibn Muhammad al-Najmi, الشيخ حسين بن محمد النجمي الشيخ آه، عثمان بن عثمان بن يحيى حملي الشيخ حسن بن ابن يحيى حملي الشيخ محمد بن عثمان بن علي بن أحمد طاهر نجار الشيخ آه، حافظ بن أحمد al-Hakami le Hafiz Hakami Hafiz Hakami il était un de ses élèves également et euh, il y a le, le frère de Sheikh, le grand frère de Sheikh Hafiz Hakami, Sheikh Mohammed ibn Ahmed al-Hakami, Sheikh Hussein ibn Abdullah al-Hakami, Sheikh Jabir ibn Nasir, Sheikh Jabir ibn Nasir al-Madkhali, et, et euh, ça c'était également un des élèves du Sheikh, le Sheikh Omar ibn Ahmed Jardi al-Madkhali, le Sheikh Ahmed ibn Mohammed Jabir al-Madkhali, un autre également parmi les élèves du Cheikh al-Qar'awi, hein, Muhammad ibn Muhammad, euh, lui c'est Ahmad ibn Muhammad euh, al-Madkhali, le Cheikh Jabir ibn Sulayman al-Madkhali, le Cheikh Hadi ibn Hadi al-Madkhali. Hein. Donc tous ceux-là sont des exemples des élèves du Cheikh. Il y a également parmi les chouyours euh, de Sheikh, il y a également le Cheikh euh, Abdullah ibn Abdul Aziz al-Aqil, celui qui est bien connu, le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, hein, <coughs> également qui faisait partie de ses élèves aussi. Donc il a eu beaucoup d'élèves et donc on va lire la biographie de certains d'entre eux pour que vous puissiez comprendre un peu plus qui sont les références donc des ulama de, chez qui Cheikh Al-Madkhali a étudié dans sa ville natale. Donc premièrement, un des plus grands élèves du Cheikh Rabi' c'était le Cheikh Nasser Khaloufa ibn Mohammed Tayyash. Il fait partie des premiers qui ont étudié avec le Cheikh. Son nom c'est ناصر خلوفة بن محمد تياش مباركي الذي الذي درس على الشيخ عبد الله القرعاوي وأحبه حبا صادقا ولزم درس درسه بشغف شديد ورغبة عالية في طلب العلم وانقطاع تام لتحصيله حتى نال حظا وافرا منه فمن هو من أوائل من التقى بالشيخ Donc, euh, le chef ici, il dit que c'est parmi les élèves, donc le chef Nasser Khaloufa, euh, Mohamed, euh, Ibn Mohamed Zayash Mubaraki, c'est un des premiers qui a étudié avec le chef Abdullah Al-Qarawi, et il l'a aimé d'un amour sincère, il a étudié avec lui, et il avait une grand, un, grand, un grand amour pour la science, un grand amour pour la quête du savoir, et il était très motivé et il se consacrait uniquement à la science et c'est pour ça qu'il en a, il en a obtenu une grande part, une grande part hein. وكون لنفسه مكتبة ضمت مجموعة لا بأس بها من الكتب في الفنون المختلفة وفتح حلقة حلقة تدريس تستمر معظم أوقات الليل والنهار يتولى فيها تدريس الوافدين من خارج المملكة وداخلها من أماكن, من أماكن بعيدة donc il a, il a établi pour lui-même une belle bibliothèque hein, qui contient un grand nombre de livres dans différentes sciences islamiques et il avait même un cercle d'études qui, qui continuait pendant la plupart des heures de la nuit et du jour et euh, les gens se succédaient à euh, enseigner à ceux qui venaient euh, de l'extérieur de l'Arabie Saoudite et de l'intérieur du royaume de l'Arabie Saoudite, des endroits qui sont parfois très éloignés. وقد ساعده هذا العمل الجليل على تنمية معلوماته حتى تأهل للفتوى وحل المسائل العويصة التي قد تشكل على طلبة العلم واستمر على هذه الحال حتى التحق بعضوية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Donc il a, il a continué à aider dans ce, dans ce noble travail, dans ce grand travail, et à augmenter sa science jusqu'à ce qu'il soit capable de, de, devienne apte à faire la fatwa et à répondre dans des questions plus difficiles qui, euh, qui étaient compliquées pour, pour euh, les étudiants en sciences et il a continué dans cette, dans cette situation-là jusqu'à ce qu'il devienne un membre du comité de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. فقام بهذه الوظيفة خير قيام بتوجيهات بتوجيهاته الحكيمة للناس وبذل النصح لهم والإسهام في حل مشكلاتهم من أجل إقامة دين الله وشرعه العظيم Donc il a continué à donner le conseil et à euh, prendre cette, cette tâche et ce travail en orientant les gens de façon sage et en leur donnant le bon conseil et en essayant de résoudre leurs problèmes pour arriver à établir la religion d'Allah et sa législation. وكان من المعروف أن عنه أنه إذا سمع بمنكر غضب غضبا شديدا تظهر علاماته على وجهه ولا يهدأ له بال حتى يغير ذلك المنكر Hein, et parmi les choses qui étaient connues de sa part, c'est que lorsqu'il entendait d'un mal, il se fâchait d'une colère très, très forte et euh, on voyait les signes de cette colère dans son visage et il ne se calmait pas jusqu'à ce que ce mal soit changé. <coughs> ولا غرابة في ذلك فهذه صفات أهل العلم والتقوى تنشرح صدورهم بفعل الطاعات وتتكدر وجوههم عند ارتكاب المعصية donc ça c'est une des caractéristiques des hommes de science et de piété hein, lorsque ils voient des actes d'obéissance pour Allah ils, leur, leur poitrine s'élargit et lorsque ils voient des péchés qui sont commis, eh bien leur visage devient euh, yani, rouge ou bien euh, ils se mettent en colère. Donc ça c'est un des signes des gens de piété et de science. ثم انتقل من عضوية الهيئة ليلتحق بوظيفة التدريس بمعهد صامتة العلمي حين فتح عام 1374 فأخذ يمارس التدريس بطريقة نافعة ومفيدة آه، تحمل التربية الحسنة للشباب حيث يشرح لهم عقيدة أهل السنة والجماعة ويبين لهم ما يضاد هذه الطريقة من طرق الطوائف المنحرفة وبقي في المعهد مدرسا ومربيا ومتعاونا مع هيئة التدريس على البر والتقوى Et le cheikh, euh, ensuite, on explique que par la suite, il est passé de, de ce travail de, au travail de l'enseignement par la suite, lorsque l'institut euh, euh <coughs> c'est un institut de, de sciences qui a été ouvert dans la ville de Sameta comme une université euh, qui a été ouvert par la suite <coughs> en 1374 euh, <coughs> et lorsqu'elle a été ouverte eh bien il est devenu enseignant dans, ce, dans cet institut et il a enseigné d'une manière bénéfique Hein, et il, euh, faisait une, bonne éducation pour les jeunes et il leur expliquait l'aqidah d'Ahl-Sunnah al jamaa et il leur clarifiait également ce qui oppose la voie d'Ahl-Sunnah al jamah parmi les différentes sectes, des voies d'égarement et de déviation. Et il est resté euh, professeur dans cet euh, institut hein, et il est resté éducateur et collaborateur avec le comité de l'enseignement pour le bien et la piété. وهذا بالإضافة إلى قيامه بالإشراف المباشر على المدرسة السلفية التي آه، بنيت بجوار بيته وكان مديرا لها قبل, آه، لها قبل ذلك قد أصبح مرجعا آه، مرجعا للمدرسين في هذه المدرسة يلبي طلباتهم ويوجههم إلى ما ينبغي أن تكون عليه المدرسة السلفية <coughs> وطلابها من الجد والاجتهاد من الجد والاجتهاد وحسن النظام في سير الدراسة donc le cheikh il, il dit que il continuait en même temps euh, yani d'être responsable directement de la de la de l'école salafi qui était construite à côté de sa maison il en, il en était le directeur jusqu'à ce qu'il et, et, également il, euh, il était considéré comme une référence pour les professeurs dans cette école et il répondait à leurs demandes et euh, il, il, les orientait et puis euh, il leur expliquait comment devait être l'école salafia euh, et comment il, il, euh, il motivait également les, les, étudiants à être sérieux et à faire des efforts et à être bien organisés dans leurs, dans leurs études. وقد استمر الشيخ ناصر خلوفة على هذا وذاك حتى أحيل للتقاعد وبقي بعد إحالته بالمدرسة السلفية مدرسا لمن يرتاد آه، المدرسة من طلاب العلم مفتيا بالمنطقة وملازما لتلاوة القرآن الكريم وتعليمه متعاونا مع الدعاة وأهل الحزبة بالرأي السديد والتوجيه السليم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي على هذا العمل حتى وفاه الأجل المحتوم ليلة الخميس الخامس من ذي القعدة عام 93 و300 وألف للهجرة رحمه الله وأسكناه جنة جنته Donc le cheikh, il, il a continué euh, à enseigner et à faire cette chose-là jusqu'à ce qu'il euh, prenne sa retraite par la suite. Et même après sa retraite, il a continué à enseigner dans l'école salafia euh, et euh, à, enseigner donc aux étudiants et à, faire des fatwas pour les gens de la région du sud. <coughs> et il continuait toujours à réciter le Coran al-Karim et à l'enseigner et il aidait les du'at, les gens qui appellent à Allah et les gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal, euh, il leur donnait des bons conseils, il leur, euh, leur donnait son point de vue, il les orientait de façon correcte selon le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et il restait ainsi jusqu'à ce qu'il euh, meure, rahimahullah, dans la nuit du, euh, du, du jeudi le 5 de Zilqa'da de l'année euh, 1393 de la Hijra, que Allah lui donne son paradis. Donc ça c'est un des shoyours, de, un des élèves du cheikh, euh, un des élèves du cheikh euh, Abdullah al-Qar'awi, et il était également un des shoyours de Cheikh Radia. Hein, parce que justement ici, juste après avoir mentionné euh, qu'il avait étudié avec euh, avec le cheikh Mohamed ibn Mohamed Jaber al-Madkhali, on va lire sa biographie tout à l'heure, <coughs> il a étudié également ici, ثم انتقل إلى المدرسة إلى المدرسة السلفية بمدينة صامتة وأخذ عن العلام الفقيه ناصر بن خلوفة طياش رحمه الله وهو من أكبر طلاب العلامة عبد الله القرعاوي فحضر شيخنا عليه في بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ بن حجر العسقلاني donc ensuite le Cheikh Rabi rahimahullah il est rentré dans la madrasa salafiyya du Cheikh al-Allama Nasir Khalofa Tayyash rahimahullah qui était un des plus grands élèves du Cheikh Abdullah Al-Qar'awi. Il a étudié dans son école salafiyya et il a assisté au durus du Cheikh lorsqu'il enseignait Bulugh al-Maram et Nuzhatun Nadar du Cheikh écrit par le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani. أي نعم ودرس في المعهد العلمي بصامطة وتتلمذ على العلامة الحافظ الأثري حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 رحمه الله وغيره من العلماء الأجلاء Donc, le cheikh, il explique ensuite qu'il est rentré dans l'institut de yani, la faculté de sciences de 100 méthodes par la suite. Il a étudié avec également avec le, le Cheikh Al-Hafiz Ahmed Al-Hakami, hein, Hafiz, euh, Hafiz Ibn Ahmed Al-Hakami. Donc il a étudié avec le Cheikh Hafiz Al-Hakami. Et ici il y a une note. Il dit سألت شيخنا حفظه الله قائلا ذكرتم أنكم درستم على الشيخ حافظ حكمي قال فقال نعم قلت لقد كان موته قبل القرعاوي فلماذا لا يذكر القرعاوي من مشايخكم فقال أنا درست على القرعاوي ولكن كنت صغيرا وكان يدرس في الجرادية وكنت أسأله كثيرا حتى أنه أهدى لي دفترا وكان هذا الدفتر معي إلى أن تخرجت من المعهد آه، هو آه، إلى خرجت من المعهد هو ومخطوطات الشيخ حافظ فسافرت إلى الرياض للدراسة ورجعت بعد ثلاثة أشهر وقد كنت وضعتها في صندوق فلما رجعت وجدت الأرض أكلتها donc euh, le, le sheikh Abu Hammam Sawma'i al-Baydani, il pose la question au Cheikh Rabi' il dit vous avez mentionné que vous avez étudié avec le Cheikh Hafiz Hakami rahimahullah. Il a dit oui, c'est vrai. Alors il, lui dit euh, la mort du Cheikh Hafiz Hakami était avant la mort du Cheikh Al-Qar'awi. Alors pourquoi vous ne mentionnez pas le Cheikh Al-Qar'awi parmi vos chouyours euh, Le Cheikh il dit j'ai étudié avec le Cheikh Al-Qarawi, mais j'étais petit. Et il enseignait dans la ville de Jaradiya, la ville où le Cheikh Rabi est né. Et je lui posais la question, euh, il dit, je lui posais des questions, beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'il me donne un cahier, hein, avec, euh, Yanni, il m'a donné un cahier, et ce cahier, je l'ai gardé jusqu'à ce que je sois gradué de, de l'Institut de sciences de Sameta, euh, et j'avais également des, manuscrits également du Cheikh Hafiz. Il dit, mais quand j'ai voyagé à Riyad pour étudier, quand je suis revenu, après trois mois, euh, je les avais mis dans une boîte et lorsque je suis revenu, euh, les mythes ou les, insectes les avaient mangés il avait mangé les manuscrits qu'il avait laissés. <coughs> Donc il a étudié également avec le cheikh Abdullah al-Qarawi, euh, également, comme le cheikh l'a mentionné, mais il était petit à cette époque. Donc, euh, il fait partie aussi de ces choses, avec le, cheikh Hafid Hakami. On va lire également la biographie du cheikh Hafid Hakami pour savoir qui il était également. Euh, le cheikh Hafid Hakami, آه، نعم شيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي الحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة من آه، مزحج آه، أشهر وأعظم قبيلة من شعب كهلان بن سبأ بن ابن يعرب بن قحطان والله أعلم ولد رحمه الله في قرية السلام عام 1300 42 التابعة لمدينة المضايا وهي إحدى قرى منطقة جازان نشأ في أسرة مشهورة بالصلاح فختم القرآن صغيرا وهو راع للغنم سبحان الله حبب إليه العلم من الصغر ولما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي وبدأ يدرس في عام 1359 اتصل به الشيخ حافظ عن طريق الكتابة وهو في قرية الجاضع إحدى القرى التابعة لمحافظة سامطة بواسطة أخيه الأكبر محمد رحمه الله فلما وصل إليه خطابه أعجبه بخط أعجب بخطه وذهب إليه ومكث في قريته بضعة أيام فأعجب به الشيخ عبد الله القرعاوي غاية الإعجاب وطلب من, والد من والديه الذهاب به إلى صامتة مقر المدرسة السلفية فالتحق بعد ذلك بالمدرسة السلفية بصامتة عام 1360 هجريا وتفرغ للدراسة في خلال سنتين تقريبا من دراسته حوى علما كثيرا محفظ متونا ومنظومات عديدة في فنون العلم المختلفة وبدأ في التأليف عام 1362 هجريا بلغت حوالي 23 مؤلفا منها ما هو مطبوع ومنها ما هو لم ما لم يطبع donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit à propos du cheikh le chef s'appelle Hafid ibn Ahmed ibn Ali al-Hakami. al hakami référence au chef Hakam ibn Saad, référence à Hakam ibn Saad, la famille de Mizbah, euh, Mizhaj, pardon, une des plus grandes tribus euh, de, de, de Kahlan ibn Saba ibn Ya'rib ibn Qahtan. Il est né, le Cheikh Hafid, dans la ville de Salam euh, en 1342. Et c'est une ville qui est euh, associée à, euh, une des villes qui est associée à la région de Jazan. Et il est né dans une famille célèbre, hein, une, famille qui était connue pour sa bonté. Et il a terminé le Coran alors qu'il était tout petit. Hein, il était un berger hein, qui, amenait les, moutons et il mémorisait le Coran <coughs> et il aimait la science depuis qu'il était petit. Lorsque le cheikh Abdullah al-Qara'awi est venu dans la région, il a commencé à enseigner hein, en 1359 de la Hijra. Le, cheikh Hafid lui a écrit une lettre alors qu'il était dans la ville de Jadir une des villes de la région, hein, dans, la, région de Samita, il lui a envoyé cette lettre par son frère, son grand frère euh, Mohamed euh, Al-Hakami. Et lorsque le cheikh a reçu cette lettre, il a, été... Euh, il a été étonné par et il a aimé son écriture et il est parti le voir. Il est resté avec lui quelques jours et il a aimé beaucoup le cheikh. Le cheikh Abdullah al-Qarawi a beaucoup aimé Hafiz al-Hakami il a été très étonné par lui et il lui a demandé, il a demandé à ses parents de le laisser partir à la ville de Samita, hein, là où il y avait l'école salafia. Et donc il est rentré dans l'école salafie à Samita en 1360 et il s'est euh, euh, libéré totalement pour la science. Et pendant deux ans, euh, à, peu, près, il a, il a obtenu où il a appris beaucoup de sciences, il a mémorisé beaucoup de, de textes, de, de, de textes de, livres de Moutoun, hein, des livres de sciences, et il a mémorisé également des, euh, des poèmes, des, quand on dit des poèmes, c'est pas des poèmes de la poésie, mais c'est des livres de sciences qui sont mis sous forme de vers. Donc il en a mémorisé un grand nombre dans différentes sciences, et euh, il a commencé également à écrire en 1362, euh, et il a écrit environ 23 livres. 23 hein, livres, certains d'entre eux sont, sont publiés, d'autres ne sont pas encore publiés. Et نعم والشيخ il dit ensuite وله أعمال جليلة لا يتسع المقام لذكرها في هذا السفر الصغير في هذا السفر الصغير <coughs> مات رحمه الله يوم السبت من سنة 1377 هجريا il est mort le 18e jour du 12e mois de 1377. Hein. il avait 30 euh, ans environ, hein, rahimahullah, si je me souviens euh, correctement. Yani, euh, il était très jeune quand il est, quand il est décédé, rahimahullah. et malgré son jeune âge, il a écrit de grands livres. Hein, euh, et donc, euh, il y a beaucoup plus de détails disponibles dans d'autres livres, mais là, ça c'est le, c'est ce livre-là, yani, où il y avait juste un petit résumé de sa biographie, rahimahullah. Naam. Donc, parmi les shuyukh également, il y avait un autre chef qui s'appelle Muhammad ibn Muhammad ibn Jabir. C'est celui dont on a parlé tout à l'heure, celui qui a enseigné au chef Rabi' euh, yani, la lecture du Coran, le Tawhid et le Tajwid. Hein. Donc c'était le chef Muhammad ibn Muhammad ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali. Hein. C'est un des plus anciens parmi les élèves de cheikh Abdullah Al-Qar'awi. Donc le, le, le, le cheikh dans, dans le livre sur la biographie du cheikh Abdullah Al-Qar'awi, euh, qui est écrit par le cheikh Moussa ibn, ibn, euh, Moussa ibn Hasir ibn Ahmed al-Sahli, al le, le titre du livre c'est Al-Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi, دعوته في جنود في جنوب في جنوب المملكة العربية السعودية Naam. Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce chef, un, de, un des élèves du chef Abdullah al-Qar'awi أحد سكان قرية الجرادية الواقعة غرب مدينة السابطة وهو من رؤساء القرية وشهرته في المجتمع بين القبائل لا تخفى وقد التقى بالشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي فور وصوله صامتة عام 1358 1358 هجريا ودرس على يديه حين بدأ بالتدريس في مدينة الصامتة بتاريخ 21 آه، ربيع الأول من العام نفسه الذي وصل فيه إلى الجنوب للدعوة إلى الله وقد درس آه، بحب ورغبة أكيدة وعزيمة صادقة وجد واجتهاد بالليل والنهار حتى استفاد فائدة عظيمة في تحصيل العلم والتفقه في دين الله ولازم الشيخ في الدراسة والتجوال إلى القرى والإرياف والأرياف آه، للدعوة إلى الله والقيام بعمل الحسبة والإصلاح وكان واعظا حكيما يستحضر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية في وعظه وإرشاده للجماهير ولا يمل في ذلك ولا آه، يكسل آه، يعني ويحب العلماء والمتعلمين كما يحب كما يحب مذاكرتهم <coughs> في المسائل كما آه، وكان صادقا مخلصا يحب الصادقين آه، والمخلصين وقد رافقته في الدعوة إلى الله زمنا طويلا لمست فيه تقوى الله والغيرة لدين الله وكان مهابا بين قومه وإخوته وإخوانه Qu'est-ce qu'on dit de ce cheikh Mohammed ibn Mohammed ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali, un des premiers qui a enseigné le cheikh Rabi'a. Hein, il était un des habitants de la ville de Jaradiya, la ville du Cheikh Rabi, et, euh, qui, qui, est au, euh, à l'ouest de la ville de Samita. Et il faisait partie des chefs de la ville, hein, des chefs du village. Et sa réputation dans la société, entre les tribus, elle était, hein, elle était pas méconnue. C'est-à-dire, il était très connu. Et euh, il est rentré dans, euh, il, est, il est, aussitôt que le cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi est arrivé dans le sud, il est parti à sa rencontre lorsqu'il est arrivé à Samita en 1358 et il a étudié avec le cheikh lorsqu'il a commencé à enseigner au tout début, lorsqu'il est arrivé à Samita le 21 de Rabi al-Awwal de la même année. Donc il a commencé tout de suite a étudié avec lui lorsque le cheikh est arrivé dans le sud pour faire la da'wa à Allah et il a étudié avec amour et avec, désir hein. et <coughs> il était déterminé et motivé et il était sincère et il était sérieux et il faisait des efforts nuit et jour pour profiter de la science et il a profité d'une grande euh, d'un grand bienfait dans cette science qu'il a obtenue et dans la compréhension de la religion d'Allah. Et il est resté avec le cheikh dans son enseignement et il a fait également des euh, voyages avec le cheikh de, de, ville en ville, de village en village pour faire la da'wa à Allah et pour établir l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal et pour faire la réforme dans les différentes villes, les différents villages. Et il était quelqu'un qui était très euh, sage dans ses exhortations et euh, euh, il, se rappelait très facilement des versets du Coran et des hadiths du prophète et des exemples de, proverbes arabes hein, dans ses exhortations lorsqu'il parlait et lorsqu'il s'adressait aux assemblées. Hein, il ne se fatiguait pas et non plus il ne s'ennuyait jamais de, de continuer à parler, d'expliquer et d'exhorter les gens et il aimait les ulama, il aimait les, les étudiants, il aimait euh, mémoriser et se rappeler de la science avec eux et les différentes questions de science et il était sincère et euh, il aimait les gens sincères et les gens <coughs> véridiques. Et euh, l'auteur du livre, il dit que, il dit, j'ai été son compagnon dans la Darwa » pendant un, long moment et j'ai senti en lui la piété, la crainte d'Allah et la jalousie pour la religion d'Allah et il était respecté par les gens de son peuple et par ses frères. وإذا رأى منكرا أو سمع عنه غضب أو سمع عنه غضب, غضب لله ولا يهدأ له بال حتى يقوم بإزالته بأي وسيلة من الوسائل ولا يجامل ولا يرائي في الدين وقد ترافق ترافقنا في تغيير كثير من المنكرات في قرى في قرى عديدة فوجدته يغار لدين الله وكان من المحبين من المحبين للشيخ القرعاوي وكان يذهب معه وكان يذهب به معه إلى بيته لإكرامه لإكرامه فمرض الشيخ القرعاوي في بيت تلميذه هذا <clears throat> وأصيب بحمى شديدة أدت به إلى البقاء وملازمة فراش المرض وقد بقي مريضا شهرا كاملا وكنت أزوره فأجد تلميذه محمدا عند رأسه ويبحث له عن الطعام الذي يحب أكله آه، يعني واشتغل به كثيرا في حال مرضه وهو وعمه شقيق والده شيخ القبيلة في حينه آه، عبد الله بن جابر آه، مدخلي الذي كان من أنصار الشيخ القرعوي في دعوته وقد ذكرت ذلك في ترجمة الشيخ إخبارا بالواقع بما حصل للشيخ القرعوي في حياته فقد قام بخدمته خير قيام حتى تماثل للشفاء ولما شفي الشيخ من المرض قام معه بجولات عديدة للدعوة إلى الله وقد اشتغل الشيخ محمد جابر بالتدريس والدعوة إلى الله محتسبا لما عنده من الثواب ثم توظف مديرا ومدرسا تبعا لوزارة المعارف وبقي بالوظيفة حتى أحيل إلى التقاعد ثم فتح حلقة تدريس في بيته لأسرته وبالمسجد بعد صلاة الفجر للجماعة وقد لازم الذكر بالتلاوة لكتاب الله وغيرها وقبل ذلك عين رئيسا لقبيلته فكان دائما يقوم لهم بالنصائح والتوجيهات الحكيمة ويتجول عليهم لإرشادهم وقد مرض ونقل إلى المستشفى العام بمدينة صامتة ولم آه، يغب ذهنه وكان يقوم بالنصائح أيضا في حال مرضه بالمستشفى وقد وفاه الأجل المحتوم بعد صلاة الفجر بتاريخ 1407 يعني آه، هجريا <coughs> Donc le chef il dit que lorsqu'il voyait quelque chose de mauvais ou qu'il entendait quelque chose de mauvais, il se fâchait pour Allah et il ne devenait pas calme jusqu'à ce qu'il avait éliminé ce mal euh, par, par tous les moyens possibles. Et il ne faisait yani, pas de, façon à personne euh, et il, euh, n'essaie pas, il pas de, faire de l'ostentation dans la religion ni de, de parler de façon pour faire plaisir aux gens dans la religion d'Allah, non et il, il était, euh, il dit, l'auteur du livre, il dit, j'étais souvent parti avec lui pour faire, euh, pour changer des choses qui étaient incorrectes dans différents villages, et je l'ai trouvé comme étant quelqu'un qui avait une jalousie pour la religion d'Allah, et il faisait partie euh, des gens qui aimaient le Cheikh Al-Qar'awi. il, partait souvent avec lui dans sa maison pour, lui pour lui faire preuve de, de sa générosité et pour l'honorer et il lisait au cheikh et <coughs> yaqra alayhi wa liyaqra alayhi cheikh donc pour que le cheikh lui lise les livres et pour que le cheikh lui explique ce qu'il lisait au cheikh et, et il dit que il est parti une fois ذهب معه مرة إلى قريته لإكرامه donc il est parti une fois dans son village pour euh, visiter le cheikh et pour honorer le cheikh dans, la maison de, son élève. Donc une fois il a amené le cheikh Abdullah al-Qar'awi avec lui dans son village et le cheikh al-Qar'awi est tombé malade. Il est resté dans la maison de son élève. Euh, du Cheikh Mohammed ibn Mohammed al madrali Donc il est resté chez lui et c'est lui qui s'est occupé du Cheikh pendant sa maladie. Pendant un, il a, il a été frappé d'une grosse fièvre et il est resté pendant un mois euh, malade euh, chez, chez, lui et c'est lui qui s'est occupé de lui. et hein. il dit une fois je l'ai visité chez euh, son élève Mohamed. et euh, yani, euh, lorsque je suis allé le voir, eh bien, son élève était, donc le Cheikh Mohamed Madrali il était à sa tête et il lui ramenait de la nourriture pour qu'il puisse manger et il s'occupait beaucoup de lui durant sa maladie, lui ainsi que euh, son oncle, hein, son oncle euh, qui était à l'époque le chef de, la tribu à ce moment-là, euh, c'était euh, Abdo, Ibn Jabir al-Madkhali, hein. donc il faisait partie des, son oncle faisait partie des gens qui défendaient le, Cheikh al-Qara'awi dans sa da'wa. Hein. et je l'ai mentionné, il dit, l'auteur, il dit, j'ai mentionné ça dans sa biographie lorsque j'ai euh, fait la biographie du Cheikh en expliquant qu'est-ce qui lui est arrivé durant sa maladie. Euh, il dit ensuite, donc il a, il a servi le Cheikh al-Qara'awi euh, jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux et qu'ils soient guéris. Et lorsque le cheikh a été guéri, eh bien, ils sont partis ensemble faire des visites dans différentes, villes et différents villages pour faire la da'wah à Allah. Et euh, le cheikh Mohammed Jabir, euh, il a fait également de l'enseignement et beaucoup de da'wah. Donc il était beaucoup occupé par la da'wah et par l'enseignement et par le fait d'ordonner le bien et euh, interdire le mal. Et euh, il a été également le, un directeur et un enseignant euh, qui, était, qui travaillait pour le ministère de l'enseignement. Et donc il est resté dans ce poste. Hein, il est resté dans ce poste jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Puis, après sa retraite, il a ouvert une halaqa il enseignait dans sa maison à sa famille euh, et également il enseignait euh, également à la mosquée après la prière de Fajr euh, pour, les, gens de, la tribu <coughs> et il récitait tout le temps le Coran, il faisait le dhikr il était par la suite il a été désigné comme il a été désigné comme le chef de sa tribu par la suite et euh, il donnait toujours aux gens de sa tribu des conseils et des orientations sages hein, et il se promenait euh, parmi eux pour, les orienter et lorsqu'il est tombé malade il a été amené à l'hôpital général de la ville de Sameta mais il a gardé sa conscience pendant tout ce temps-là il est resté conscient et il continuait toujours à donner des bons conseils euh, même quand il était malade à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il meure après la prière de Fajr euh, le 13 du troisième mois de la Hijra, l'année 1407. Donc ça c'est qui C'est le cheikh Mohammed ibn Mohammed ibn Jabir ibn Hadi al-Madkhali, qui était le cheikh qui a enseigné au cheikh Rabi' le tajwid, le Coran, hein, et le tawhid. <coughs> Donc ça c'est après. Donc ça c'est les deux élèves les plus grands de Cheikh Abdullah Al-Qarawi qui sont les deux shuyur, les deux premiers shuyur de Cheikh Al-Qarawi avec également le Cheikh Hafiz Hakami hein, qu'on a mentionné tout à l'heure. OK Donc euh, on va mentionner encore d'autres on va mentionner encore d'autres aussi. Euh, euh il a étudié avec un autre cher qui s'appelait Mohamed Sarir Khamisi. Attendez, on va, voir si on peut trouver cette biographie-là aussi. Mohamed Sarir Abdul Mohsen Mohamed Sarir Abdul Mohsen Est-ce que c'est le même Je crois que oui. وكان من الطلاب المتميزين وكان وقد كان عالما فاضلا مارس مهنة التدريس في المعاهد العلمية بمعهد صامتة العلمي معهد نجران حتى توفاه الله وقد اشتهر رحمه الله بالقدرة على الخطابة وحسن الصوت في القرآن وحبه لإخوانه وزملائه وتفقدهم بالزيارة حين من حين من حين لآخر نعم donc lui c'est euh, un des élèves également parmi les élèves euh, exemplaires yani, euh, du Cheikh Abdullah Al-Qar'awi c'était un grand savant euh, yani, il, est, il était également euh, il euh, faisait partie également du, comité de l'enseignement dans euh, l'Institut scientifique de, euh, de Samita hein, et de l'Institut de Najran jusqu'à ce sa mort rahimahullah et il était connu comme quelqu'un qui avait la capacité de, de faire les discours et il avait une belle voix lorsqu'il récitait le Coran et il aimait ses frères et ses euh, compagnons. Hein. et lorsqu'il ne les voyait pas depuis longtemps, il, euh, il allait, les visiter. Hein. il allait les visiter. Également, parmi les chouyours avec qui le cheikh a étudié également, donc euh, avec ce cheikh Mohammed ibn Sahir Khamisi, il a étudié quoi درس زاد المستقنع على صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صغير خميسي رحمه donc il a étudié avec lui le livre زاد المستقنع c'est un livre de fiqh hein وأخذ سماعا وقراءة على الشيخ العلامة المحدث الفقيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وقد قرأ عليه مؤخرا في بداية صحيح البخاري بمحضر جمع من المشايخ والفضلاء وكان ذلك بمنزل شيخنا بمكة donc également parmi les chouyours de Sheikh Rabi' Al-Madkhali il y a le Sheikh Ahmed Al-Najmi hein, et euh, Al-Najmi c'est aussi une tribu très connue du, du sud de, euh, de, de une ville, c'est une ville dans la région du sud et beaucoup de chouyours justement font partie de, des gens de, ce nom-là, yani, euh, parmi les élèves du cheikh Abdullah al-Qar'awi, euh, comme le cheikh Hassan ibn Muhammad al-Najmi, le cheikh Hussein ibn Muhammad al-Najmi, et le cheikh, euh, égal, et il y en a d'autres également, et parmi eux aussi, il y a le cheikh, justement, Ahmed al-Najmi, parce que le cheikh Ahmed al-Najmi a étudié avec le cheikh, euh, yani, euh, avec le cheikh euh, Abdullah Al-Qar'awi euh, Naam juste pour euh, vérifier aussi en quelle année le cheikh Ahmed Al-Najmi il est né <coughs> il est né en fait en 1400 en 1346 donc le cheikh Ahmed Al-Najmi est plus vieux que cheikh Rabi' de euh, 3, 4, 5, 6, je crois, je crois 6 ans de plus que Sheikh Rabia. Donc Sheikh Ahmed al-Najm, il a 6 ans de plus. Il est né, il est, né en 1346 et Sheikh Rabia, il est né en 1352. Donc, euh, il a étudié avec le Sheikh Abdullah al-Qara'awi il a étudié avec le Cheikh Abdullah Al-Qar'awi. Euh, on va lire la biographie de Cheikh Ahmed Al-Najmi aussi au prochain cours, mais euh, à, la prochaine, à la suite de cette conférence. Parce que on ne peut pas, on peut pas euh, compléter cette conférence-là en juste une fois. Bien entendu, le sujet il est grand, donc il faut, il faut qu'on se, se prenne à plusieurs euh, conférences pour arriver à conclure ce sujet parce que je veux que les choses soient claires et que les choses soient comprises, que les gens puissent savoir de qui on parle pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi et pour que les gens arrêtent de manquer de respect envers les ulama hein, et qu'ils ne se permettent pas de, de, calomnier ou de mentir sur Sheikh Rabi et sur euh, yani, euh, la salafiyya donc, euh, on, va, on va donc s'arrêter ici <clears throat> aujourd'hui et on va essayer de faire la suite de cette euh, conférence, euh, Inch'Allah, jeudi prochain. Hein? Jeudi prochain, à la même heure, euh, on va faire la troisième partie, B'iznillah. Donc, je remercie le frère Abdul Malik de son Publication qui a euh, accepté de diffuser cette conférence-là dans sa radio euh, et également donc tous les, frères et soeurs qui ont assisté, qui ont écouté euh, à cette conférence. Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de de nous aider à devenir meilleurs, à nous purifier nos cœurs, nos intentions, nos actions, nos paroles, pour qu'elle soit plaisante à Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'il nous rapproche des hommes de science, pour qu'il nous éloigne des gens de l'ignorance et de la fitna et euh, qu'il nous augmente en piété, en sincérité et, euh, et allez donc euh, à la prochaine, bi'idhnillah. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله